คนควรจะเวลาแล้วถอนสติออกมาฟัง He does it suicide and then some dunia uh, m e n า e n g ร r d h เ m m a dari beliau s e d i k i ชมว่ามาวัดมาทำบุญใส่บาตรเราก็ได้ทำแล้วใส่บาตรเรียกว่าทำทาน นั่งสมาธิเรียกว่าทำบุญดัตังเดสมาสมาดานาลกนาดังนบิดาบาตาตุตุปจัสสาจัสสาดังนบิดาบาตาดิดิสิ่งที่เราตุตุปจัสสาจัสสาดังนมิตาสิบรูทำทานอาหารกายทำบุญอาหารใจ dana makanan itu untuk uh, makanan untuk badan uh, kalau uh, uh, makanan pikiran itu dapat ketenangan dari meditasi อาหารกายยุ่งยากเลี่ยงวันหนึ่งกี่ครั้งให้รับประทานวันหนึ่งกี่ครั้งใส่เสื้อใส่ผ้าวันหนึ่งกี่ครั้งประดับประดาตกแต่ง อาบน้ำอาบท่าวันหนึ่งกี่ครั้งถ้าอาบน้ำอาบท่าหาหมอหาโน่นหานี่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็สังขารร่างกายไม่เที่ยงก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายมา makanan untuk badan itu susah kita harus beli dan badan tiap hari kita susah dengan badan itu susah dari harus makan masih kasih obat-obatan dan si banyak penyakit dan banyak susah dengan pakaian juga tiap hari tidak pernah lihat di pikiran เพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงย้ำแล้วย้ำอีกวันไหนข้งไหน เวลาใดเราว่าได้มาเราได้มารวมกันหลวงปู่ก็ย้ำแต่เรื่องใจ เรื่องแต่งใจเรื่องรักษาใจเพราะใจของเราสามารถที่จะนำเราไปสู่ มรรคผลนิพพานก็คือใจเรียวสลิงngomong sering bilang bahwa pikiran ini penting sekali pikiran kita lapar sekarang makanannya pikiran itu kita harus dapat dari melakukan meditasi kalau pikiran uh, tenang baru dapat makanan baru baru baru kuat pikiran ini tidak pernah mati yang mau lahir daki di alam mana-mana itu pikiran saja kalau badan itu susah saja nanti tidak ada yang tentu tidak ada yang nah, bisa lama seperti uh, pikirannya pikiran ini penting sekali kita harus uh, kasih makanan tiap hari tiap saat lebih baik tiap saat saja มานาก็ได้นี่โดสกุลีโดยเฉพาะคำว่าทำบุญทำบุญนี่แหละ มันไม่ได้ซื้อหลวงปู่จึงย้ำเราวันนี้เราได้ดูหรือยัง ได้รู้บุญหรือยัง ได้เห็นบุญหรือยังถ้าเห็นบุญแล้วเราก็มีความสุขความสุขอยู่ที่บุญ บุญอยู่ที่ลม ลมอยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่ความสุขก็คือลม Eh, kita jadi makanan untuk pikiran itu eh, dapat dari eh, meditasi kita melakukan belum hal ini sudah melakukan belum jangan buang-buang waktunya kita harus cepat-cepat karena badannya tidak tentu tidak tahu sampai besok tidak itu yang pikiran yang tidak pernah mati kita lihat dulu pikiran kita lapar tidak kasih makanan belum gitu. อยากให้พากันเพิ่มเวลาทำบุญเข้าไปอีกสักหนึ่งนาทีทุกวันทุกวันเคยดูหนึ่งนาทีต่อไปนี่อยากให้เพิ่มเข้าวันหนึ่งให้ดูสองนาทีจะได้ไหมอ untuk untuk berbuat m ม d i t a s ิม e ลากุ k a n มนิตาซ s อิตุกิตา perlu sekali harus tambah perlu tambah tambah waktunya kalau hari ini bisa satu menit eh, besok atau eh, lain waktu tambah terus satu menit dua menit nah, supaya kita eh, seperti kita tambah makanan isi makanan untuk pikirannya เวลาเราทำมากๆ เราเห็นบุญแล้ว เราก็จะไม่ขี้เกียจส่วนมากเราทำนิดหน่อย แต่ทำเรื่องของร่างกาย รักษาร่างกายวันหนึ่งมันจุ้งเลยจิตใจคนเรา มันไปอยู่ที่จุ้งจุ้งนั่นถูกไหมคำของพระพุทธเจ้าบอกว่า คนเราชอบจุ้ง ที่ไม่จุ้งก็คือดูลมหายใจเข้าออก เพราะไม่ได้ซื้อนันติปิจิรังกิตาสุดาดาปัดมัก k านาสุดาเตา lasanya makanan dari tenangan ini nanti kita rajin sendiri kalau sekarang itu kita malas eh, karena kita belum tahu rasanya gimana rasanya atau bakda eh, pikirannya belum punya kekuatan kekuatan itu dari kita malas nanti kalau kita sudah dapat makanan banyak-banyak nanti rajin sendiri ด้วยอำนาจบุญกุศลดอกตนได้จงลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียสละมาทำทานใส่บาตรก็ดี นั่งสมาธิเรียกว่าทำบุญก็ดี เป็นบุญกุศลส่วนหนึ่ง บุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาออกตนได้รวมลูกหลานญาติพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจ หายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดปารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จสมดังความปารถนาจงทุกประการเถิดยาสงบกาจะสาจะสายังกิตาปุปวดยาดีดานะ dari jasa-jasa yang kita perbuat dari melakukan meditasi dan semoga Sang Ratana melindungi eh, saudara-saudari semua supaya kesehatan dan kebahagiaan panjang umur dan sukses. Terima kasih.